من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات الله سبحانه وتعالى امسيما في كتابه شاك اني ambao mmeami mmefaradhishiwa nyinyi kufunga kama vile walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu ili upatikane ucha Mungu aya hii utakuta ndani yake ina taslia kuliwazana kwa sababu sio sisi peke yake ambao tunapata mashaka hayo kwamba mtu atalalamika kwa sababu katika umma huu tunaonewa lakini saum ilikuwepo kabla yetu sisi ila kaifia inaweza kutofautiana na malengo makubwa Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha yeye mwenyewe kwa hikma yake nalo ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wama jaa siwa dhalik na anayokuja siokuwa hayo min masalih badaniya au masalih ijtimaiya fa innaha taba yale ambayo yamekuja katika maslahi mbalimbali ya kimwili au ya kiijtimaa mikusanyiko hayo yatafuata tu kama mkia lakini malengo makubwa tuliyokuwa sisi ni mazoezi kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na sisi hatuna budi kujipinda ili tuweze kufikia katika lengo hilo aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq alhamdulillah wassalatu wassalam على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم ndugu zangu waislamu maashara almuslimin ibadallah yambaghi an namala alkhair natakikana kwetu sisi tufanye mambo ya kheri tufanye wema albir tufanye wema anwau khair jitahidi tufanye sampuli mbalimbali za kheri ili tuweze kufikia katika malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amewaekea wanadamu wake ikiwa hatujafikia katika malengo somo zetu zitakuwa ni bure hazina maana yoyote wengine wanasema tumefaradhishiwa kwa ajili ya tupate afya tufanye hivi wakatunga na hadithi wakasema sumu tasihu fungeni mtapata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 wema ambayo utafikia katika ule ucha Mungu wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama na kuitoa mali hali ya kuwa unaipenda kuwapa wale ambao watu wako wa karibu na mayatima na maskini na wale ambao wenye kukatikiwa njiani wasafiri wenye kukatikiwa na wale wenye kuomba kadhalika na kuwakomboa watumwa na kusimamisha swala na kutoa zaka na kuitekeleza ahadi ambayo umezitoa wasabirina fil ba'sa na kusubiri mtu katika dhiki pale dhiki imekupata ime mwanadamu watakiwa ufanye subra kadhalika na kusubiri katika vita vita vimetokea fanya subra ulaika alladhina sadaqu Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza watu hao akasema hao ndio wa kweli kisha akasema wa ulaika humul muttaqun na hao ndio wacha Mungu kwa hiyo kufanya matendo mazuri mazuri ndiyo ucha Mungu wenyewe hasa katika kipindi hiki mwanadamu anajizuia kula kunywa na kufanya mambo mbalimbali yale mambo ya haramu anajizuia kwa ajili ya kuichunga saumu yake kwa hiyo kujizuia huko kunaitwa ni uchamungu kwa hili ni darasa maalum na jambo hili waislamu wanaofanya wakifika kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watapata mambo mazuri mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia Allah mtukufu anasema innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhr ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ala hubbihi miskinan ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله سبحانه وتعالى anasema innal abrar hakika wale watu wema yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura watakunywa kwenye vikombe ambavyo ndani yake kuna pombe iliyochanganywa na kafur innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura hakika watu wema watakunywa katika vikombe ambavyo vikombe ambavyo ndani yake kuna pombe iliyochanganywa na kafur aina yashrabu biha ibadullahi yufajirunaha tafjira hiyo ni chemchem ambayo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wataifanya vile ambavyo wanavyotaka wao waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika chemchemu hiyo wataitumia vile wanavyotaka wao kwa sababu yufuna bin kazi yao ni kutekeleza nadhiri wayakhafuna yawman kana sharruhu mustatira na wanaiogopa siku ambayo shari yake ni yenye kuenea kisha akasema wayutimuna at ala hubbihi na wanalisha chakula hali ya kuwa chakula kile wanakipenda kumlisha yatiman miskinan kumlisha maskini wa yatiman na mtu ambaye ni yatim wa asiran na mtu mwenye kufungwa wafungwa inma nut'imukum liwajhi llah wanasema sisi hatuwalishi wao isipokuwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala uso wa Allah subhanahu wa ta'ala la nuridu minkum jazaan wala shukura hatutaki kwenu nyinyi malipo yoyote wala kushukuriwa yani mtu anatoa lakini hataki shukurani zozote kwamba mimi nimempa na wala hakurudisha fadhila hiyo sio kazi yako wewe toa nenda zako usitoe kwa ajili ya watu wa kujisifu hutoingia katika wale ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun lengo la takwa uweze ukalipata kwa hiyo waislamu wengi katika kipindi hichi walillahi alhamd wanajitahidi nyoyo zao ni laini kuwalisha maskini kutoa sadaqat kuswali sana na ndiyo maana maasi yamepungua kwa hiyo tunaona pia vile vile kujishughulisha na mambo ya kheri maasi yanapungua baa hazina walevi hazina wateja na sehemu mbalimbali makeram na vitu mbalimbali vinakosa wateja wale wanaoleta mirungi na mirungi yao wateja wanakosa kwa asilimia fulani wapo lakini kwa asilimia fulani mtu anajizuia kufanya matendo ambayo sio mazuri na wale ambao wanakaa katika sehemu mbalimbali za maskani kupoteza muda wao wengi wao wanajitahidi kuswali tarawih kuja kusali kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yule ambaye atafunga mwezi wa ramadhan kwa iman na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala basi atasamehewa dhambi zake zilizopita atasamehewa yeye dhambi zake zilizopita kwa yule ambaye atafunga na atajishughulisha na qiyamu ramadhan ndugu zangu waislamu swala la qiyam ni katika mambo mazuri ambayo mtume alayhi salatu wassalam ameyakokoteza na masahaba wameyafanya na baada ya masahaba wamefanya kwa hiyo mtu kuzembea na kutokusali qiyam mtu huyo amekula hasara kubwa kwa hiyo ndugu zangu waislamu tujishughulishe katika mambo ya kheri kutoa sadakat kuzungumza maneno mazuri kuleta kusoma Qur'an na mambo mbalimbali ambayo mwanadamu anatakikana ajitahidi katika mwezi huu kwa sababu ayaman madudat huko kufunga ni masiku machache sana imekuja kinakra ayaman nakra ikija wakati mwingine inafidisha qilla wakati mwingine inafidisha ta'dhim wakati mwingine inafidisha alahaun kwamba jambo lile limedharauliwa wakati mwingine inafidisha jambo lile kuwa ni kubwa lakini wakati mwingine pia inafidisha huwa ni uchache kwa hiyo kufunga ni siku chache leo pili kesho tatu mambo yanaenda tu kwa hiyo ndugu zangu waislamu huu mwezi wa ramadhani ayyaman ma'dudat ni siku machache sana kwa hiyo sisi tujitahidi kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala na wanadamu tujishughulishe sana kusoma Qur'an na somo hili tutazidi kupoteza katika hutuba ambazo zinafuata ndugu zangu waislamu kama nilivyotangulia kusema maqasidul kubra lisawm tahqiqu taqwa makusudio makubwa ya kufunga watu kuupata ule ucha Mungu ambao ameutaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimus